Они многих при нас, но уже научили. И многие многих предыхвалили всемирно, всякую жертву благодарности. И множество, и многие тебя наследили велику муку и велику неволю. Радуйте в этом же i u kroz prijeve prenosim u vjeru. A svako vjeru ima neke, kažemo, posebno dan za da, evangelijsku vremenost kad je važna turistička sezona, a onda dođe vrijeme kad je predstavljena Bogu na A Onda je vrijeme kad su izbori. A poslije toga najava početka nekog velikog crvena. A onda pravo na Bogu, prvo, drugo, treće, četvrto finale, polufinale, finale. Uzmano, možda i tako, svako vrijeme je opterećeno nekim događajima, nekim događajima, nekim dešavanjima, svako vrijeme. Nekad je ono opterećeno teretnim događajima, razlogima i raznim krizama i raznim epidemijama. Ali sve srce je zajedno za njih jeste da drža za bore se crkveni hram, pogotovo pravni, svetove evanđelje, svaki njegov pravni, razvije. Taj je vremena, puca staklo i ulazi vazduh vjetnost. Koliko sveti jedan krštitelj, on je nekako pogotovo da kažemo prijateljski nastrojite na duhovu realizirati na nasvježite svi žene i svi praznici, praznici, ali pogotovo praznici Svetog Ivana primjeri. Ko veliki u udara svijet i svijeta kategorije. Zašto? Zato što ovo iz svojih života, ako najviše oni koga ne javljaju, potpuno treba uzivati vrijeme i prelazivati sve ono što je slavio Loro è veramente trudno. Da svaku trudno, da se zatvoriš. Jer grijeh uvijek veće za vrijeme se to zaključava. Prividno, a veće se zatvoriš uvijek. Samo što to on grije. Kako da sveti on se stiče, kad gledamo i gledamo podjeva na

Kao da nije da se pokajamo. Ako nas sve dio uzeva, uzeva to šta? Samo da nas pojedinu. Pokajamo se, brate, bi ugrižu da se pravi sa nebezom. Pripremite se Pripremite da se sve poškrivi. Ne može da se jednaš u Ne možemo odvojiti jednu poslije podnu ili prije podnu ili ili dva ili smiju postoji glasa. Ne smiješ tako, jer nećeš da smiješ glasno na drži. Zbog toga je sveti Ivan takav, jer ne javljuje veliku početnost. I ne samo sveti Ivan, ne vraća se na sam svet. To je ono koje su prolazile je bilo. I sad je bilo, i ona Gavrilo je dovještava ono rođenje čovjek u 40 i izdešavao. Sve to treba sada sve treba povezano u jednu teoriju, znači da vidimo da je zaista je u sebi kao i da nas poziva i priziva na izme, To je jedno pokajanje. Ako ćemo da nas piti u pravu ako ako stanemo ravnodušni, a ravnodušni smo i onda samo se znamo, znamo ten autor znamená studijski događajima koji su vezani za liku sveta Ivana. To je također projeva razložnosti i slavnog ili nikakvog pokajanja. To je nepripravno za slavnost nebesku. Jer moguće da ste ostavljeno po tijelu. Ući slavnost nebesku. A da nisi što da ste ga napisati. Da li je to kažemo ako mogući, da ga ne Mi koji imamo razum, koji imamo uš, koji imamo oči, koji imamo srce u kožu, koji imamo tako dopuštenu sredicu, bojimo se da ne nećemo moći da nas krenemo slavstvo nebeskog, ako ne naučimo da stavimo srce na krviče. A evo prilika, mi u ovom našem vremenu da se tome naučimo, a naučimo i da sigurno ćemo poneku dočekati onoga ko dosta javi i čije i čije zlo i čije kusti. Onda ćemo moći bolje da slavimo i blagovoljimo. Bolje da slavimo i Božić, bolje da slavimo i Balkan, i sve to svoje zdravlje. I uopće da razvojemo to što živimo pravom svom vjernika лавку, веру, вынес новую туфлю, наш дубель, как-то мало дубеля, души за нашу святую праздники, по души мы святых Иоанна, все прямого дубля, конечно, дубля и упокаяны души, и как упокаяны, то как правы, не дубли наши, жертвы наши, Спаситель наш, Господа Иисуса Христа, вот, вот.